Yeah. Uh. Eba, sakay na sa kalesa Gawa ng mga kwento pang habang buhay Hindi naman pangera Pagkasama parang perya Pag wala ka lang eksena Ikaw gusto makasama si magsidenta Turing ko sa buhay ko Ay komedya na may trahedya Ngayon gusto magpatuloy Pahabain ang nobela Binuklat baro libro Ako ang nobyo, ka ang nobya Sasabihin ko lahat Di na kailangan ng salvesa Gusto bakit sa iyong mata Baka mabulag ang aking dihi Natinago na kay tagal baka ngayon marinig niya Palaban ba sa iyo alipin Hanggang daanan ng napakarami na hadlang Magkasama mong kahit wala sabihin Komportable na basta katabi at kapiling ka Pangako di mag-iiba Pagtingin ko sa'yo ay hindi maipinta Kahit sabi nila pagmamahal ko sa'yo ay Mababaw daw at ikaw daw ay di iba sa kanila Sabi ko naman anong sabihin nila Pagtingin ko sa'yo may sa kanila Iba o iba o iba Iba ka Alam kong gutom ka ko na magsadesa Turo mo sa akin bibiling ko yung request Matagal na di nakita sabik na ako bigkasin Mahal kita ng bilang sa tawag at mga text Sintawag na huwag kang mag-aalala Ipakita mo sa akin tunay na ikaw Di ko tatapakan ang iyong mga paa Kaya halika Gusto Sasayaw ko parang disco Paborito ka parang El Bimbo Baka pumayag pa ako mag-tiktok Walang kinatalo di mabibisto eh, ano pistol ay eh, Di makatiis, I miss you, di mapakali Ikaw ang ibisyon Gusto pa kita o okay. kikip Tanong ko sa sarili habang bilos na iyong mata Baka mabunyag Tagal pa kami yung marinig niya Malapan dahil sa iyo alipin Hanggang daanan ng napakarami na hadlang Kasama mo kahit pala sabihin Komportable na basta katabi at kapihin ka Pangakong di mag-iiba Pagtingin ko sa'yo hindi maipinta Kahit sabi nila pag mahal ko sa'yo ay Mabago daw at ikaw daw ay di iba sa kanila Sabi ko naman magpakailan Pagtingin ko sa'yo kasi kanila iba Oh iba o ibang iba ka Iba, iba, iba, iba, mga ngiti mo na dito Sisingit ako ng pilit, walang pilit niya Ang ganda-ganda din niya Ang ganda-ganda niya Gusto pa rin tao Kikil ka Ka, ka, ka Oh Embasaki na sa kalesa Gawa ng mga kwento pang habang buhay Hindi lamang pang era Pagkasama parang perya Pag wala ka lang eksena Hmm. Ah, okay na ba yun?